บุ๊กทูสิบหกอันนัมเบลัสฤดูและอากาศมูซิมดันชูวาจานี่คือฤดู semua ini adalah musim ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน musim semi musim panas ฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว musim gugur dan musim dingin ฤดูร้อนอากาศร้อน musim panas terasa panas พระอาทิตย์ส่องแสงในฤดูร้อน matahari bersinar pada musim panas ในฤดูร้อนเราชอบไปเดินเล่น kami suka berjalan-jalan pada musim panas ฤดูหนาว อากาศหนาว Musim dingin terasa dingin. ในฤดูหนาวหิมะตกหรือฝนตก Salju atau hujan turun pada musim dingin. ในฤดูหนาวเราชอบอยู่บ้าน Kami suka berada di rumah pada musim dingin. หนาว ดิ่งิน ฝนกำลังตกฮูจัน มีลมแรงเบรอังอิน อบอุ่นฮังัด แดดจัด มาตาฮารีเบรซีนาร์ท้องฟ้าโปร่ง cuaca cerah วันนี้อากาศเป็นอย่างไร Bagaimana cuaca hari ini วันนี้อากาศหนาว Hari ini dingin วันนี้อากาศอบอุ่น Hari ini hangat